Сура Аль-Майда. Трапеза. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد О те, которые уверовали, будьте верны обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в их храме. Воистину Аллах повелевает все, что пожелает. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب О те, которые уверовали, не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца. не считайте дозволенным покушаться на жертвенных животных, или животных, или людей с ожерельями, или людей, которые приходят к заповедному дому, стремясь к милости и довольству своего Господа. Когда же вы освободитесь от их храма, то можете охотиться. И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление.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 заколота рогами, или задрана хищником, если только вы не успеете зарезать его и то, что зарезано на каменных жертвенниках или для идолов, а также гадание по стрелам. Все это есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь меня, Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо будет вынужден пойти на это, на употребление запрещенных продуктов от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах прощающий, милосердный. يسألونك ماذا أحل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи, вам дозволены блага а то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете как собак, части того, чему обучил вас Аллах, ешьте и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скоро в расчете. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас. Если вы выплатите им вознаграждение, приданное, желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги.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 Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, Оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца свою милость по отношению к вам. Быть может, вы будете благодарны. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Помните о милости Аллаха к вам и завете, который Он заключил с вами, когда вы сказали «слушаем и повинуемся». Бойтесь Аллаха, ведь Аллаху известно о том, что в груди. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون О те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, окажутся обитателями ада. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ۖ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل Аллах взял завет сынов Исраила. Мы создали среди них двенадцать вождей. Аллах сказал, «Я с вами». Если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то я отпущу вам ваши прегрешения и введу вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ۖ فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين За то, что они нарушили завет, мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили. Ты всегда будешь обнаруживать их измену за исключением некоторых из них. Прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Мы также взяли завет с тех, которые сказали «Мы христиане». Они забыли долю из того, что им напомнили, и тогда мы возбудили между ними вражду и ненависть до дня воскресения. Аллах поведает им о том, что они творили. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين О люди Писания, к вам явился наш посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم ويهديهم الى صراط مستقيم Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать его довольство. Он выводит их по своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Не уверовали те, которые сказали, «Воистину Аллах — это Мессия, сын Мариам». Скажи, кто может хотя бы немного помешать Аллаху, если он пожелает погубить Мессию, сына Мариам, его мать и всех, кто на земле? Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними. Он создает, что пожелает. Аллах способен на всякую вещь. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير Иудеи и христиане сказали – мы сыны Аллаха и Его возлюбленные. Скажи, почему же Он причиняет вам мучения за ваши грехи? О нет, вы всего лишь одни из людей, которых Он сотворил. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что между ними, и к Нему предстоит прибытие. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير О люди Писания! После периода, когда не было посланников, к вам явился наш посланник, давая вам разъяснение, дабы вы не говорили, к нам не приходил добрый вестник и предостерегающий увещеватель. Добрый вестник и предостерегающий увещеватель уже явился к вам. Аллах способен на всякую вещь. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Вот Муса сказал своему народу, «О мой народ, помните милость, которую Аллах оказал вам, когда создал среди вас пророков, сделал вас царями и даровал вам то, чего не даровал никому из миров. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين О мой народ, ступите на священную землю, которую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а не то вернетесь потерпевшими убыток. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون Они сказали, «О, Муса, там обитают могучие люди, и мы не войдем туда, пока они не уйдут оттуда. Если же они уйдут оттуда, то мы войдем». قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал милость, сказали, «Входите к ним через ворота. Когда вы войдете туда, вы непременно одержите победу. Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими». قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون Они сказали, «О, Муса, мы ни за что не войдем туда, пока они находятся там. Ступай и сражайся вместе со своим Господом, мы же посидим здесь». قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين Он сказал, «Господи, я властен только над самим собой и моим братом. Разлучи же нас или рассуди между нами и нечестивыми людьми». قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين Он сказал, «Тогда она будет запретна для них в течение сорока лет. Они будут скитаться по земле. Не печалься же о нечестивых людях». واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них, и была не принята от другого. Он сказал, «Я непременно убью тебя». Он ответил, «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных». لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей огня. Таково воздаяние беззаконникам. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его, и оказался одним из потерпевших убыток. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата.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 Это будет для них позором в этом мире, а в последней жизни для них уготованы великие мучения. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا أن الله غفور رحيم Исключением являются те, которые раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. Знайте же, что Аллах прощающий, милосердный. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, ищите пути приближения к Нему и сражайтесь на Его пути. Быть может, вы преуспеете. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم Воистину, если бы у неверующих было все, что есть на земле, и еще столько же, чтобы откупиться от мучений в день воскресения, то это не было бы принято от них. Им уготованы мучительные страдания. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم Они захотят выйти из огня, но не смогут выйти оттуда. Им уготованы вечные мучения. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах могущественный, мудрый. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم Аллах примет покаяние того, кто раскается после совершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах прощающий, милосердный. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Разве ты не знаешь, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей?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 Среди исповедующих иудаизм есть такие, которые охотно прислушиваются к лжи и прислушиваются к другим людям, которые не явились к тебе. Они искажают слова, меняя их местами, и говорят, «Если вам дадут это, то берите, но если вам не дадут этого, то остерегайтесь». Того, кого Аллах желает подвергнуть искушению, ты не властен защитить от Аллаха. Их сердца Аллах не пожелал очистить. В этом мире их ожидает позор – а в последней жизни им уготованы великие мучения. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, то они нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Воистину, Аллах любит беспристрастных. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما بالمؤمنين Но как они выберут тебя судьей, если у них есть Таурат, – содержащий закон Аллаха. Даже после этого они отворачиваются, ибо они не являются верующими. «Инна يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Мы не спаслали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем. «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня, и не продавайте мои знамения за ничтожную цену». Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются неверующими. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون Мы предписали им в нем душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны – возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются беззаконниками. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде неспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что было прежде неспослано в Таурате. Оно было верным руководством и назиданием для богобоязненных. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Пусть люди Инджила судят согласно тому, что Аллах не спаслал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что не спаслал Аллах, являются нечестивцами. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Мы не спаслали тебе Писание с истиной в подтверждении прежних Писаний и для того, чтобы оно предохраняло их, или свидетельствовало о них, или возвысилось над ними. Суди же их согласно тому, что не спаслал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون Суди между ними согласно тому, что не спаслал Аллах. Не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что не спаслал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решения Аллаха для людей убежденных? يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين О, те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей». فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают среди них и говорят, «Мы боимся, что нас постигнет беда». Но, может быть, Аллах явится с победой или своим повелением, и тогда они станут сожалеть о том, что утаивали в себе. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين Те, которые уверовали, скажут, Неужели это те, которые приносили величайшие клятвы именем Аллаха о том, что они были с вами? Тщетны были их деяния, и они оказались потерпевшими убыток. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых он будет любить и которые будут любить его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не боятся порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون Вашим покровителем является только Аллах, Его посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون Если они считают Аллаха, Его посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين О те, которые уверовали! Не считайте тех, которым Писание было даровано до вас, и которые глумятся над вашей религией и считают ее развлечением, и неверующих своими помощниками и друзьями. Бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون Когда вы призываете на намаз, они насмехаются над ним и считают его развлечением.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 Это те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся Тагуту. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون Придя к вам, они сказали, мы уверовали. Однако они вошли с неверием и вышли с ним. Аллаху лучше знать, что они утаивали. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون Ты видишь, что многие из них поспешают совершать грехи, враждовать и пожирать запретное.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 Это их руки скованы, и они прокляты за то, что они сказали, или да будут скованы их руки, и да будут они прокляты за то, что они сказали. Его обе руки простерты, и он расходует, как пожелает. – неспосланный тебя твоего Господа, приумножает во многих из них несправедливость и неверие. Мы посеяли между ними вражду и ненависть вплоть до дня воскресения. Всякий раз, когда они разжигают огонь войны, Аллах тушит его. Они стремятся распространить на земле нечестие, но Аллах не любит распространяющих нечестие. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم Если бы люди Писания уверовали и устрашились, то мы простили бы им злодеяния и ввели бы их в сады блаженства. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون Если бы они руководствовались Тауратом, Инджилом и тем, что было неспослано им от их Господа, то они питались бы тем, что над ними, и тем, что у них под ногами. Среди них есть умеренный народ, праведники, уверовавшие в пророка Мухаммада, но плохо то, что совершают многие из них. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين О посланник, возвести то, что неспослано тебе от твоего Господа.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 Неспосланное тебе от твоего Господа приумножает во многих из них несправедливость и неверие. Не печалься же о неверующих людях. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Воистину, верующие, а также иудеи, сабии и христиане – которые уверовали в Аллаха и в последний день, и поступали праведно, не познают страха и не будут опечалены. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Мы уже заключили завет с сынами Исраила и отправили к ним посланников. Каждый раз, когда посланники приносили им то, что им было не по душе, они нарекали лжецами одних и убивали других. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Они посчитали, что не будет искушения, и потому стали слепы и глухи. Затем Аллах принял их покаяние, после чего многие из них снова стали слепы и глухи.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 Мессия сказал «О сыны Исраила, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему». Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиенна, и у беззаконников не будет помощников. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم Не уверовали те, которые говорят, Аллах является третьим в Троице. Нет божества, кроме единственного Бога. Если они не отрекутся от того, что говорят, то неверующих из их числа коснутся мучительные страдания. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم Неужели они не раскаются перед Аллахом и не попросят у Него прощения? Ведь Аллах прощающий, милосердный. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون Мессия, сын Марьям, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники, а его мать была правдивейшей женщиной. Оба они принимали пищу. Посмотри, как мы разъясняем им знамения, а затем посмотри, до чего они отвращены от истины. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Скажи, неужели вы станете поклоняться вместо Аллаха тому, что не властно принести вам ни вреда, ни пользы? Это Аллах является слышащим, знающим. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل Скажи, о люди Писания, не излишествуйте в своей религии вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые еще раньше впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с прямого пути. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. Скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. Они будут мучиться вечно. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون Если бы они уверовали в Аллаха, пророка и то, что было неспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья. Но многие из них являются нечестивцами. لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят «мы христиане». Это потому, что среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия. واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين Когда они слышат то, что было неспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают. Они говорят, Господь наш, мы уверовали, запиши же нас в число свидетелей. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين Отчего нам не веровать в Аллаха и ту истину, которая явилась к нам? Мы желаем, чтобы наш Господь ввел нас в рай вместе с праведными людьми. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين Аллах вознаградил их за то, что они сказали, райскими садами, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Таково воздаяние творящим добро. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, являются обитателями ада. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين О те, которые уверовали, не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не приступайте к границе дозволенного.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 В искуплении этого необходимо накормить десятерых бедняков средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы будете благодарны. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны.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 Неужели вы не прекратите? واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и остерегайтесь. Но если вы отвернетесь, то знайте, что на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязнены, веровали и совершали праведные деяния. Если после этого они опять были богобоязнены и веровали, если после этого они опять были богобоязнены и творили добро, Аллах любит творящих добро. يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم О те, которые уверовали! Аллах обязательно подвергнет вас испытанию охотничьей добычей, которую смогут достать ваши руки и копья, чтобы Аллах узнал тех, кто боится его, не видя его воочию или в тайне от людей. А кто приступит к границе дозволенного после этого, тому будут уготованы мучительные страдания. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام О, те, которые уверовали! Не убивайте охотничью добычу, находясь в их храме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил. Выносят решение о ней, о жертвенной скотине, двое справедливых мужей из вас. И эта жертва должна достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить бедняков – или соблюсти равноценный пост, дабы он вкусил погубность своего поступка. Аллах простил то, что было прежде, но если кто-нибудь вернется к этому, то Аллах отомстит ему. Аллах могущественный, способный на возмездие. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Вам дозволены морская добыча и еда во благо вам и путникам, но вам запрещена охотничья добыча на суше, пока вы находитесь в храме. Бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ۖ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Аллах сделал Каабу, заповедный дом, а также запретный месяц, жертвенных животных и животных или людей с ожерельями, опорой для людей – это для того, чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах, и том, что на земле, и что Аллах ведает обо всякой вещи. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم Знайте, что Аллах суров в наказании, и что Аллах прощающий, милосердный. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون На пророка не возложено ничего, кроме передачи откровения. Аллах знает о том, что вы обнаруживаете, и о том, что вы скрываете. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Скажи, скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе или удивило тебя. Бойтесь же Аллаха, обладатели разума, быть может, вы преуспеете». يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم О те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда не спосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах прощающий, выдержаны. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين Люди до вас спрашивали о них, и по этой причине стали неверующими, или затем стали неверующими в них. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Аллах не распоряжался относительно Бахиры, Саибы, Василы и Хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха, и большая часть их не разумеет. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Когда им говорят «приходите к тому, что не спаслал Аллах, и к посланнику», они отвечают «нам достаточно того, на чем мы застали наших отцов». Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путем? يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе – если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение.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 Задержите их обоих после намаза. Если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом. Мы не покупаем за них мирскую выгоду – даже если он является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельства Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу грешников. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين Если будет обнаружено, что они оба повинны в грехе, то пусть двое других самых близких родственников из числа тех, кто имеет законные права, займут их место и поклянутся Аллахом.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 Бойтесь Аллаха и слушайте. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب В тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет, что вам ответили, они скажут, мы не обладаем знанием.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 Я поддержал тебя Святым Духом, благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату и Инджилу. По моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по моему соизволению они становились птицами. По моему соизволению ты исцелял слепого — или лишенного зрения от рождения, или обладающего слабым зрением, и прокаженного, по моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. Я отвратил от тебя, защитил тебя от сынов Исраила, когда ты явился к ним с ясными знамениями, а неверующие из их числа сказали, что это всего лишь очевидное колдовство.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 قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين Они сказали, мы хотим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы были свидетелями о ней. Иса, сын Марьям, сказал, «О Аллах, Господь наш, не спошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас, от первого до последнего, и знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты наилучший из дарующих удел». قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين Аллах ответил, «Я не спошлю ее вам, но если кто-либо после этого не уверует, то я подвергну его таким мучениям, которым я не подвергал никого из миров». قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Вот сказал Аллах, «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал, «Причисты, как я мог сказать то, на что я не имею права?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 Если же ты простишь им, то ведь ты могущественный, мудрый. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم Аллах сказал, «Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что на них, и Он способен на всякую вещь.